Islamismo radikalaren aurka egiteko aurkeztu zuten lege proiektuak etxean eskolatzea ahunt mugatzea zuen sede astapen batean. Azkenean, iduriluke, gehiago kontrolatzera mugatuko direla. Itxaro betardek etxean segurtatzen du augen hezkuntza eta lege hau bere testu inguruan kokatu beharra azaltzen digu. Ze kontekstotan pasatu nahi duen lege hori denen eh, egiteko kapable dira. Fen, nik uste dut ez dela bakarrik frantzis gobernua. Fen, mundu mailan zerbait ari da pasatzen. Eta biziki zaila da ulertzea zen eta mm, komunikabideetan erraiten dena mm, egia da, ez da egia. bo. Ara, jakin behar da be momentuntan izugarrizko askatasun uh, murrizketak ditugula, denok, bai, eh, bai mundu guztian, ez bakarrik Europan. Eta ara, izin da mm, bilkurarik egin ez dakitzen bat eh, jendetik aintzina, eh, manifestazioak izin dira egin, fenbo ara. Kontekstu horretan mm, nahi dauku pasatu lege hori beste hainbat lege pasatu diren bezala isilean atjantzian. Ara. Jaiten dute ez girelako wartu, uh, eh, aniz jende ez delako ze ari ziren egiten eta ono ere ze ari diren egiten. Ezkuntzak jokatzen duen jol biziki garrantzitsua azpimahatzen digu itxaro betardek eta hola ulertzen du estatuak ezkuntza kontrolatu nahia. Biziki importantea da, umeari nola laguntzen zakon urte horietan, gainera bereziki orain, uh, jazdanik frantziak behartu du hori ere berriz. Irurtetik aintzina ezkuntza eh, eskuntza obligatorioa edo, irugtetik amasai urtetara, lehen hau zen sei urtetatik amasai urtetara, eta ikusten da, behari direla tintatzen, bai. Eta normala da, zenta erri baten ahmarik handiena eskuntza da, horion, horion eh, pasara zen bari maduzu eskuntzaren eh, bahnean uh, eh, gauza batzu um, nolabait auja moldatu alizateko zuk nahi duzun bezala, be, berbada, guraso batzu ez dira oartzen ere, ikusita ze bizitzan mota dugun denok, eh? beti lasterka egira, lana, ez dakitze, hau ara, biziki, biziki zaila da kontrolatzea guraso bezala eh, eskolan ze ikasten duten, nire ustez, eh? beti ere. Eta, eta eskolan biziki denbora anitz pasatzen dute, etxen baino gehiago. Ordion, bo, be, galdera eta mer, eh, be hori da azkenean. Eta niretzako aurrak dira egin baten gerua, baina baita ere etxe baten gerua. Eta niretzako hori da importantena. Arbion, biziki kasu eman behar da, aur batek ze ikasten duen eta nola ikasten duen. Zenta horrek formatzen du bere bizitzarako eta aspalditik, eh? eh Pepe Burrikak erraiten duen bezala, bon, be, erri batek ez balimadu bere gaina, eh, ezkuntza bere, bere mamiz, eh? eh? ez, ez izkuntzaz, eh? baina bai hezkuntza mailatik bere mamia ez bali madu hori eh, kontrolatzen al, ebe, ez dugu gauza handik, eh, ez dugu gauza handik kontrolatzen eta, eta niretzako hori da garatu beharko genukena. Aurrei hezkuntza etxean emaiteko autua eginduten duten familiek kezka adirazi digute, baina bereziki azpimajatu digutena da gizarte osoaren kontrola handitzeko neugiak hartzen ari direla.